thank you krásne, slnečné, pokojné, vysoké Tatry. Vítajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu číslo 607. Dnes si posvietime na tému, či sme posledná generácia a aj na červotoče našej kresťanskej viery. Vítajte pri počúvaní. Tí, ktorí sa tešíte, že počujete môj hlas – a máte z toho svetu radosť aj tí, ktorí škrípete zubami a až tak radi ma nemáte, niektorí ma vyslovene neznášate a predsa počúvate, lebo to, čo sa tu vysiela, nepočujete niekde inde. Niektoré teda z tých myšlienok a sami cítite, že sa vám to na niečo môže aj zísť, pretože ja som zasvetil život. Snáď ste si to všimli všetci, nie nejakým konšpiráciám, ale pravde. A túto pravdu som sa rozhodol aj okolo seba šíriť, čo nie je také všeobecné, že by to všetci, hoci boží služobníci a kresťania najmä, páni farári sú za to vyslovene platení, ale tiež možno polovicu, možno dve tretiny z toho, čo si myslia, radšej nepovedia. Z jediného dôvodu, aby nemali problémy, aby neboli prenasledovaní, zosmiešňovaní, alebo nejako spochybňovaní, aby mali taký pokojnejší, teda pohodlnejší život. My sme posledná generácia, myslím, že všetci, ktorí máte zdravý rozum, by ste povedali samozrejme, že sme posledná generácia a po nás prídu ďalšie generácie, no ale my sme vám povinní, teda málo kto sa to odváži povedať z týchto kresťanov, aj pánom farárov, že my sme posledná generácia tohto starého sveta. Po nás už nepríde ďalšia generácia a nové tela a nové problémy. Príde ukončenie tohto negatívneho stavu. Príde Pán Ježiš v moci a v sláve Príroda, celá planéta sa premení, príde Božie kráľovstvo, naše tela budú v skriesenom duchovnom stave. Ako to máte v katechizme napísané a ohlasujete to 2000 rokov, veríte to vy vôbec? No, tak tu z 90, zo 199 sa zháči a radšej zdvihne obočie a no toto nebudeme znepokojovať túto generáciu, že je ozaj posledná to, to sú konšpirácie, toto v oficiálnych katolických médiách nikdy nezaznie. Nikdy, ani keď ozaj bude tá posledná generácia. No ale toto je ten červotoč, najväčší na svete. Máte to najkvalitnejšie biblické drevo zo stromu rajského, kde bol Adam Zevou. Nejaké to drevo tu zostalo. Niečo sa použilo na nového archu niečo na kríž pána Ježiša, nejaké dreva nám tu zostali kvalitné, tie najkvalitnejšie, no ale sú v nich aj tie najkvalitnejšie, aj najagresívnejšie červotoče, to vám už títo lapy duchovia, duchovní neprezradia. To je jedna z tých práv veľmi nepríjemných. Ja nemám prečo vám to zatajovať. Jednoducho tam, kde je najväčšie svetlo, cirkvi katolíckej, najväčší svetci, najlepšie učenie, najprepracovanejší systém charitný, pastoračný, sú aj tí najkvalitnejší neofarizej, tí najkvalitnejšie zrady Krista, tí najzákrnejšie kriminálnosti a tí najkvalitnejšie ututlávania, aby som to tak zhrnul, tie rôzne červotoče, našej svetej viery. Niečo si o tom povieme. A nemôžem vám o tom nepovedať, pretože vidím, že kolegovia sa to boja odhalovať. Hoci už aj neveriaci si všimli, že niečo nie je v poriadku na tejto vašej cirkvi. Všimol si to už pred 100 rokmi Giovanni Papini, spisovateľ, náš zaujímavý chlapík, ktorý napísal krásnu knihu Život Krista. A ak budete chcieť niečo kvalitné, zožente si ju aj v antikvariáte, ho zostanete za pár eur. A prečítajte si ho v tejto predveľkonočnom čase, zíde sa vám to. Tak tento spisovateľ Giovanni Papini si všimol na Vatikáne pred koncilovom už vtedy, pred 100 rokmi, že je to niečo nie v poriadku a pomenoval to, je tu príliš veľa rúžovej farby. Nasladné rúžovúčké rečičky, chýba mi tu chlapský postoj, chýba mi tu svetý boj proti bludu, ako to pápeži prvom tisícročí zápasili, ako taký Gregor Veľký, Lev Veľký, alebo <laughs> Greg, svetý Gregor VII, ktorý bol vyštovatý za to z Vatikánu, že bol verný pravde a spravodlivosti a obhajoval zákony Božie zásady cirkvi, za to bol vyštovatý cisárom Henrichom IV, ktorý si tam dosadil antipápeža, ružovučkého, ktorý vo Vatikáne zavládol a takéto more si prišli to, toto neveríme, to sa nestalo. Toto nás vôbec na teologickej fakulte neučili, no tak si to pozrite. Vyštovatý svetý pápež veľký Gregor VII musel utiecť z Vatikánu a dosadený tam bol antipápež. V jednom zdroji sa píše, že tam bol 5 rokov, druhej 7 a možno, že až 11 a nemohol ho tam potom právoplatný pápež sa tam dostať, pretože sa tam uhniezdil ružovúčky antipápež, ktorých bolo v histórii cirkvi asi 40, aj v 11. storočí. Bolo to aj za Jana Husa že právoplatný Gregor XII musel utiecť do Ankony a 8 rokov bol Vatikán neobsadený právoplatným pápežom a narval sa tam falošný antipápež Jan 23. ten nesvetý a 5 rokov bačoval z Vatikánu a nechal uctievať, ako je svetý otec a ružovučke dekretiky posielal a ignoroval právo platného pápeža. Tedy boli traja pápeži, mali 8 rokov to trvalo. Toto katolíci vás neučia. Oni, oni majú, hovorím vám, títo polokatolíci nešťastní, oni vyznávajú polokatolíckú vieru. Oni utekajú pred realizmom, utekajú pred vlastnými dejinami, oni vás nikdy neupozornia, že v dejinách cirkvi bolo 267 pápežov právoplatných, ale 40 antipápežov, čiže antikristov, ktorí sa na pápežov len hrali a boli to lotry, pravdepodobne nekajúci a kajúci boli právoplatní pápeži, ktorí sa nechali oslovať svetý Otec a história ich vyhodnotila, že sú to nesvetí pápeži. Tých svetých a mučeníkov, prvých 30 pápežov to klobúk dole. To žiadna svetopeterská bazilika neexistovala, ani žiadne cirkevné majetky vplyvy, ani cirkevné právo a prví pápeži boli mučeníci. Prvých 30 pápežov od svätého Petra zomrelo neprimrodzenou, čiže mučenickou smrťou. A církev to prežila. A keď dostala církev v 4. storočí mocno, tak sa tam začali rozkukávať, rozhliadať títo diplomati, ružovučky, preláti, kaďaké nesveté existencie, preláti, ktorí eh, navonok predstierali svetosť a boli plný črvotočov modernizmu alebo lachtikárizmu alebo liberalizmu, nesvetosti. Toto je história našej cirkvi. Iba 77 pápežov tak nejak bolo svetých, čiže bolo realistických. A žili pravdu. A boli ochotní aj trpieť za Krista. Ostatní a boli mieroví pracovníci diplomati, ktorí už mali zčervotočenú vieru a ponúkali ako svoj antipríklad svoju polosvetosť, svoju polokatolicitu, polosčervavenosť. Tak ako sme posledné generácie, či nie sme, tak tom sa zhodneme všetci, že sme. A v Biblii máme nejaký ten záznam, že bolo od Adama až po Krista 70 generácií a od Krista až po dnešnú generáciu ďalších 70 generácií. Tu niekto z mormonov, tuším, prehlásil, nie, je to presne v biblickom posolstve, je to 77 generácií po Krista a 77 generácií od Krista až po dnes tak je to presne Biblii. Nie, to je sekta. Od všetci musíte na nich napľuť. Toto hovoria pravoverní voči tým sektárom. A nevieme presne, 70, 77, ja by som sa tak prihlásil za číslo 72, že to bolo. No, viete prečo? Lebo sa mi veľmi páči číslo 144. <laughs> tisíc tých ochránených, vyvolených, to budú Boží veľvyslanci, ktorí prídu s pánom Ježišom, ktorí budú spravovať Božie kráľovstvo po vzkriesení, tak, tak predpokladám. Ale tak približne, vážení, od Adama Evy sme možno ozaj tá 133. alebo 144. Posledná generácia, ak niekto tvrdí, že sme 154. tak pekne prosím mnohých predstavených, aby ich neexkomunikovali za to. Sem to tento názor troška odlišný, možno nekatolický, pretože to nikto presne nevieme. V Genezii 5. kapitole máme, že od Adama po Noého bolo 10 generácií, od Noého po Abraháma bolo, predstavte si, tiež 10 generácií, 14 ich bolo do Dávida, to máme Bibliu zdokumentované, to ma tak nebavilo, tie rdokmeňa, ale to zaujímavosť. A 28, čiže 2x14 ich bolo od Dávida za tých tisíc rokov do príchodu Ježíša. No a či ich bolo 70, 70, 77 počas 2000 rokov, o tom môžeme diskutovať a naša inteligencia sa môže prejaviť napríklad, takže Vypočujem si názor nejakého kolegu, bádateľa, nekatolíka, alebo si dať domele inteligencie, má, nájdete tam rôzne údaje, rôzne zdroje. My sa držíme biblického podania a tak veríme, že sú to nie nejaké výmysly. A keď sú tam napísané, že Adam mal 930 rokov, Matuzalem mal 969 rokov, aj najviac zo všetkých ľudí. Že Noé, keď mal asi 500 rokov, tak začal stavať archu a prišla potopa, keď mal asi 600-620 rokov. No tak môžeme diskutovať o tom, či to boli roky takéto, ako sú dnes tie roky, alebo či to bolo 969 mesiacov, čo by bolo 80 rokov na naše, na naše pre. Toto môžeme diskutovať, o tom presne nevieme, ale niečoho sa my, Židia, kresťania a veriaci ľudia dobrej vôle držíme. A to je biblické posolstvo. To vám odporúčame sledovať, zobrať to vážne, a keď má niekto na ten istý verš a rôzne výklady, tak ho neprenasledujme ako kedysi inkvizíciou, nepodozrievajme z toho najhoršieho, neodsudzujme, to nám Pán Ježiš totiž nedovolil, ale sa navzájom ozaj počúvajme. Každý má tu svoju nejakú pravdičku, iba u Boha je pravda celá, my aj na tú istú Bibliu máme rôzne výklady. Áno, my katolíci by sme potom vypočutí a povedaní si tiež nejakého svojho osobného vlastného názoru, na ktorý máme všetci ľudia právo, aj my katolíci, tak pripomenieme, viete čo, tie biblické verše, toto sú len naše subjektívne názory, ktoré môžu byť aj omylné. A my sa tak dávame prednosť pápežskému úradu, magisteriu cirkvi, učiteľský úrad cirkvy, pápeži, nástupcovia svätého Petra, ktorí tiež boli kade ako zčervotočení a nesvetí, väčšina z nich, ale pápeži dohliadali na to, aby bola nejaká disciplína aj v biblistike, aj v exegéze, čiže výklade tej Biblie, tých veršov. A aj samotní pápeži, ako povedal Benedikt XVI, nepresadzovali svoje osobné názory na život, na Bibliu, ale dali prednosť, viete komu? Dali prednosť odborníkom. A odborníci našej matke cirkvi sa nazývajú svetci. Svetci žili svetým životom, pretrpeli si mnohé roky, desaťročia ročia a za to, že takto verne slúžili Bohu, dostali, boli omilostení špeciálnymi milostiami, ktoré normálne ľudia nedostali a tí dostali mnohokrát presné odpovede z Ducha Svetého na to, čo sa týka našej spásy, našej duše alebo správneho výkladu Svetého písma, čiže Biblie. A preto my sledujeme tak najviac týchto svetcov, učeníkov blahoslavených a takýchto verných vyznavačov, čo 10 ročia boli verní niečomu. To sú v našom pohľade odborníci a pred tými to sú pre nás autority. Pápež je neomilný iba vo výnimočnej situácii. Nie sú pápeži neomilní vo všetkom. To by sme vám mali pripomenúť tiež. Iba v nejakej výnimočnej situácii kardinál Tomko Mám taký názor, jednej zo svojich kníh napísal, no pápež je tak raz za 100 rokov neumilný, čiže presný, keď vyhlási nejakú veľmi vážnu vec, ako bolo na nebo vzatie Pany Márie s telom a dušou do nebeskej slávy, ako to bolo 1950 Pius 12. Toto je taká základná inštruktáž, ktorá sa vám snad zíde a tí, ktorí sa tohto držíme, aj mnoho čistým, čo s tým súvisí, máme tzv. biblickú svetu vieru. No ale to musíte mať teda poriadne silnú vieru, povedala jedna Janka pri takomto rozhovore a takomto výklade, že Lamech mal 770 rokov, Noé mal 950 rokov nejaký set 912 rokov. Toto vy veríte? No toto je Biblii. Ja neviem, či tie roky boli presne tak ako teraz, či to je podobenstvo, či to je realita, ale je to Biblii napísaná, tak toho sa držíme. A ozaj na to fakt musí mať niekto silnú vieru, čiže to je milosť Božia, tá silná viera, kto ju nemá, tak by sme sa na ňo nemali hnevať, ani sveto nahnevať, jednoducho prijať ten fakt, že ten človek nemá tú vieru biblickú. Ale by láska ku nemu znamená ho pochopiť kde sa asi nachádza a on tiež niečomu verí. No ale tak by som povedal, že takí ezoterici tí musia mať oveľa silnejšiu vieru ako my, kresťania a židia. Viete prečo? Lebo my sa opierame ešte o tú nejakú tú knihu, ktorá tu mapuje teda od Adama až po dnes tých 6 tisíc rokov, má pár tisíc rokov, táto kniha má veľa autorov, že to je z Ducha Svetého, že to strážili náboženské autority e, v Ríme a aj v Jeruzaleme. My sa o čoho si držíme historických faktov nejakých a dôverujeme tomu, ale vy ezoterici, vy to odhodíte, vy poviete celá Biblia, to, to je šmejt? a za to najpodstatnejšiu superdogmu považujete osobný názor, osobný zážitok duchovný, ktorému sa klaniete ako modle a nemáte ho o čo ani oprieť. V historických dokumentoch a mimo biblických niečo nájdete, ale takých myšmaš všetkého možného, že vy musíte mať ešte silnejšiu vieru ako my tú biblickú. A viete, kto má najsilnejšiu vieru na svete, alebo musí mať tú najsilnejšiu vieru, možno aj z mojich poslucháčov sú niektorí takí, to sú vedeckí ateisti, ktorí sa držia troch dogiem. Teda to sú dogmy, že Boh neexistuje, že modlitba to je všetko o ničom, No tretia dogma, že nebudeme za svoj život ani vôbec zodpovední a všetci sa premeníme na prach a skončíme všetci na cintoríne vrátane mafiánov a slušných ľudí, skončíme všetci rovnako a nebudeme za svoj život vôbec zodpovední. Týchto troch dogiem sa títo vedeckí ateisti držia tak silno skalo pevnou vierou, tisíckrát silnejšou ako kliešť, ktorý padne vám do vlasov a tak sa tam uhnízde, zakvačí sa do, toho, do tej kože a cucá tú krv, a vy ho neviete odpútať, tak ateista musí mať tisíckrát silnejšiu víru v tieto svoje ateistické dogmy či superdogmy a ja mu túto vieru osobne nezávidím. Ja ho považujem, že prepášte, to je diagnóza spirituálna. No a keď sa vy toho skalo pevne držíte ako kliešte, tak sa oslobote, uvoľnite sa, pretože táto viera e, je založená na leží. A to vám nemôže priniesť do duše pokoj ani radosť. Z toho budete veľmi smutní. Čo som sa vám dozvedel, Dal som do umelej inteligencie pár otázok k dnešnej téme. Podľa moderných vedcov, antropologov, genetikov sa ľudia vraj neobjavili náhle. Podľa teórie evolúcie ľudia, moderné opice, napríklad šimpanzi, vraj máme spoločného predka, ktorý vraj žil pred 5 až 8 miliónmi rokov toto vedia presne títo vedci. A tento predok nebol vraj úplne opica, aké poznáme dnes ani úplne človek. Bol to druh vraj primáta, ktorého sa postupne vyvinuli rôzne línie, vrátanie ľudských a línie šimpanziových tých. Takže ľudia nevznikli z opíc, ktoré dnes vidíme v džungli, ale vraj zo spoločného predka, ktorý už dnes neexistuje. Homo sapiens ako druh sa vyvinul podľa týchto vedcov, antropologov a genetikov a vedeckých ateistov, slobodomurárov pre 300 tisíc rokmi v Afrike. Homo neandertalis, homo erectus, homo habilis a tak ďalej. Tak toto oni musia veriť. Vraj to je vedou potvrdené. Čiže ste z opice. Aha. A ten váš vedec, alebo ten pán Darwin, ne, nedal si náhodou fla, flašu nejakej nekvalitne vypálenej slivovice, neudrelo mu to do hlavy, keď on mal zrazu jasno a vedel, čo sa stalo pred 5-8 miliónmi rokov. Viete, toto vám ja nezávidím, takúto super vieru. Ale na zamyslel som sa nad tým, a tak som si spomenul, že som bol s mamou, pani doktorkou aj sestrou Kvetoslavou. Sme išli vlakom do Varny, ešte za socializmu na dovolenku. Naši rodičia a otec nemali moc harmonické manželstvo, tak chodili na dovolenky s každým osobitne. A tak my sme išli s mamou vtedy do Varny a tam ma prekvapilo, prídeme na pláž Čierne more, Prvýkrát som bol pri Čiernom mori a tam polovica žien hore bez. No a my zo socialistického Slovenska sme tam prišli a to bol pre nás kultúrny aj, aj nejaký amorálny šok, že tieto ženské, však je to pekné to nahé ženské telo, ale oni sa nehambia. No nehambili sa. Polovica žien bez plaviek sa tam ukazovalo a chlapi, vrátane mňa, sme sa na to dívali. Až mi prišlo z toho zle a tak som išiel do pravoslavného kostola, som tam denne chodil a tak som zbadal, jo, ďaká ti Bože, že som katolík, lebo tie pravoslavné bohoslužby tam vtedy 3 hodiny cez obyčajný deň trvali, tak tá naša tak pol hodinku, to nám aj stačí. A tak som si všimol, že hľadal som tam nejaký pokoj, ktorý som pri tom mori, pri tých nahotinách nemal, skore naopak. A oveľa viac ma zaujala nejaká pekná, nejaká zahalená sestra v Kristu, v tom chráme pravoslávnom. Asi tak by som to stokrát viac ma zaujala ako všetky tie nahotiny pri mori. Ako je možné, že polovica našich žien sa nehambí že podnikajú so svojimi predkami a nasledujú asi týchto šimpanzích predkov, pretože šimpanzi to každý s každým obcuje, oni sa nehambia a neobliekajú a dávajú sa. Tak to je také prírodné, živočíšne, pre nich je vlastne vernosť nejak proti prírode. A v tom šimpanzom svete aj tieto e, vraj sestry, občianky, tak ma napadlo len nedávno, kto vie, či tá Biblia má celá pravdu, že sme všetci od Adama a Evy, ktorí tu boli prarodičia spred 6000 rokov. Určite ja sa považujem teda, že, som, že sú to moji prarodičia a biblickému posolstvu verím, ale kto vie, či Biblii není zaznačené, ako to majú títo ezoterici, že časť ľudstva bola buď geneticky zmanipulovaná nejakými obrami, ktoré sú tiež v Genesis, tuším 6. kapitole spomínané, a že nejako geneticky zmanipulovali ľudstvo. A tieto čas ľudstva aj týchto našich žien, matiek, starých matiek a či občianiek, sa vôbec nehambí a podniká a chychoca. Pretože my, ktorí sme za Dama Evy, my sa hambíme. My sa zahalujeme a sme takí slušní a snad normálni a polovica ľudí to nemá. Kto vie, či ozaj nie sú z opice čas ľudstva. A Biblia to zabudla nejak zaznamenať, už aj ja pochybujem, to hovorím tak troška s humorom, pretože niečo na tom bude, že nie sme z rovnakého cesta. Sme tu veru rôzni a delíme sa na také dve skupiny tým, ktorí sa páčiť Bohu chceme a chceme ku nemu prísť, no a na čas ľudstva k Bohu ísť nechce, chce sa pochabiť, chce si takto užívať pozemský život a nemá, to je pre nás, pre na, tú polovicu ľudstva, kde som, pre nás je to taká záhada, ako je to možné, že oni vôbec nemajú žiadne výčitky. A my máme takú biblickú vieru a oni majú ezoterickú nadvieru alebo ateistickú supervieru, super sebavedomie. No a tak to žijú a tak to aj zomierajú. To je záhada, čo? Tak, tak to si tu žijeme. A to, že sme posledná generácia, no tak to veríte všetci, ale že toto rozdelenie sa ukončuje a končí takto si netrúfne povedať. A veľmi málo kto tak, ja na tomto trvám a to vám dávam do pozornosti. Dáme prvú pesničku. Vysoko Podľa biblickej viery, vážení, sme tu od Adama a Evy našich prarodičov 6 rokov. Svetý Peter, myslím, že v druhom liste, tretia kapitola je to, tam prehlásil, asi to pán Ježiša počul, pre pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. To podal prvý pápež. Hodné zamyslenia. Niektorí mystici z toho vyvodzovali symboliku spásneho plánu s ľudstvom, ktorý trvá vraj podľa Biblie 6 tisíc rokov našich dejín od Adama Evy, kde oni boli stvorení v raji s duchovnými telami, nie takými ako máme teraz – ale takými podobnými, ako mal pán Ježiš po vzkriesení, kde sa nerozmnožovali takto sexualitou, kde neboli choroby, vylučovanie, trápenie, starnutie. Boli v rajskom stave, kto vie koľko, či tam boli týždne, roky, či storočia, nevieme. 6000 rokov dejín odtedy prešlo, boli vyhnaní z raja, my sme v takomto stave, v ktorom sme, kde sú choroby, vojny, a kadejaké ročildovské gengy. No a čaká nás vraj jeden 7. deň, 7. tisícročie éry pokoja, ktorej Bibliou predpovedaná ako tisícročná ríša, ale to už tu musí byť Pán Ježiš. Lebo tisícročná ríša, ktorú sluboval Hitler a podobní Hitlerikovia v dejinách, tak to bol blud milenarizmu, to bol podvod aj Savonarola predčasne urobil Kristovu republiku vo Florencii v 15. storočí. To nebola určite Kristova republika. Tá príde až po jeho druhom slávnom príchode, ktorý podľa Biblie príde až potom, keď skončí posledná generácia, v ktorej sa vážený podľa knihy pravdy aj podľa dejin okolo nás už nachádzame tak toto je Boží plán, vraj sa to volá oikonomia. Boží plán spási s ľudstvom, ktorý vyhnal Adamu prarodičov z raja, ale vraj ten raj sa nám po poslednej generácii a konfrontácii s Antikristom, šelmom z mora a z zeme, ktoré budú zničené, tak sa to završí 7, 7 dňom s tisícročným novou ríšou pokoja. Našli by ste ju spolupatronky Európy, svetej Brigity, krásne zjavenie, čo dostala ona. Nejakej vízii. Braj 6000 rokov od Adama po Abrahama bolo, bol to zákon prírodzenosti, kde bola očista ľudstva, bola tam potopa sveta vraj 1600 rokov po Adamovom odchode, bola tam návšteva obrov, nevieme, kto to boli, či nejakí mimozemšťania, či nejakí démoni, nejaké anielské bytosti. V Genezi 6. kapitole sú na to rôzne výklady. A bolo tu zjavenie spásy pre otcovi Abrahámovi, ktorý z toho politeizmu božstva si začal ctiť jedného pravého Boha, stvoriteľa. My ho voláme Otec, Abraham ho volal El. V Biblii by ste našli aj slovo Elohim, že prišli Elohimovia. To je už množné číslo, ako keby to boli bohovia pri stvorení človeka. Možno nejaké vyššie bytosti archanielské z hierarchie Božej boli pri tvorbe človeka. To je tiež pre nás záhada, len Abraham, ktorý bol na konci toho 2000 ročia od Adama, tak ten začal zývať jediného Boha, nazval ho El. Aj otcom, aj židov, aj kresťanov, aj mohamedánov. Ty si Abraháma ctia ako svojho patriarchu praotca. Druhá etapa hovorí sveta Brigita bola od Abraháma cez Mojžiša až po Krista. Ďalších 2000 rokov. Kedy sa tento monoteizmus inkarnoval, zdokonoval. Prišla záchrana, doba už napísaného zákona desiatich božích prikázaní, kedy Židia boli z Egypta, tam boli 400 rokov uväznení faraónmi, tak ich zobral Mojžiš cez Červené more. 40 rokov putovali do zasľúbenej zeme a počas toho dostali na vrchu syna 10 božích prikázaní asi pred 3300 rokmi, kde sa božstvo prejavilo ako Jahve. Mnohí si to stotožňujú, že to bol otec, Elohim. Pravdepodobne myslíme si viacerý Jahve, ja som bol Boží syn Ježiš, ktorý sa prejavil už Židom, už Mojžišovi, ako ja som v ohnivom kríku. A vývoj, pravá viera sa prejavovala cez prorokov, cez kráľov Dávida, Šalamúna, až po cez babylonské 70-ročné zajatie, cez túto druhú čas vykúpenia očistenia ľudstva druhých 2000 rokov. Čiže prvá etapa od Adama po Abraháma, 2000 rokov, druhá cez Abraháma, Možiša po Krista a v tretej časti záverečnej od pána Ježiša jeho príchodu až po tzv. koniec čias, Jež je to 2026 rokov. Tam je asi 7 rokov, nie je presné, pretože Ježiš sa narodil 4 až 7 rokov pred našim letopočtom. A vieme to podľa toho, že Herodes zomrel. Herodes veľký 4 roky pred našim letopočtom. Nebol ten kalendár, ktorý robil, to je taká, taký detaily, ktorý, ak vás bude zaujímať história a teológia, tak k tomu prídete. Ale je to asi 2000 rokov, je to čas milosti, čas vývoja kresťanstva, ktoré nadviazalo na židovský ku svetu vieru, pokračuje svetou vierou kresťanskou, ohlasujeme Ježišovo učenie a oznamujeme vám, že Jahve, ktorý sa zjavil Mojžišovi v kríku, sa vtelil do človeka Ježiša Krista porazil diabolské sily smrťou na kríži a svojim zmrtvých staním vtelil sa aj do dejín kresťanskej A aj keď málo kto v to verí, kto hľadá len škandály v cirkvi, tak toho Krista tam ťažko nájde, nájde tam kopu hriechov, ale tí, ktorí majú svetú vieru, nájdu tam aj niečo sveté, niečo Božie, aj v tej svetej Biblii nájdu aj ten správny výklad, nájdu Ducha Svetého, a toto, týchto 6000 rokov podľa svetej Brigity Švedskej je plán vykúpenia nebeského Otca s týmto svetom. Toto my veríme tí, ktorí máme svetú vieru, ktorí vám to nehovoria, ktorí to spochybňujú, ktorí odhodia Bibliu. Tí majú jeden nebezpečný črvotoč, neverí, ktorý pochádza z pandorinej skrinky, ktorú otvorila pramatka Eva, aby zistila jabolena bulika, že tu budete mať vyššie poznanie a je tam kadejaké vyššie poznanie prešpikované črvotočmi, ktoré vám prenesú nepokoj, pretože je v nich veľa klamstiev zlého, ktorý nás odkláňa od Boha, od neba, od Ježiša, od Biblie. Toto ľudstvo je od pádu Adamévy upadnuté do hriechu, do hrubodnotného sveta. Naše tela sú ozaj poznačené dedičným hriechom. Ako to vysvetlil svätý Augustín, a my potrebujeme záchranu ktorá začína svetým krstom a nebo má s ľudstvom plán. A verte, že každým jedným z vás má Boh osobitný originálny plán spásy tiež. Trvá to už 6000 rokov, 6 dní. Obrazne povedané, pán Boh stvoril sevec za 6 dní. Kto vie, či to tiež nebolo obdobia nejaké tisícročia podobné, alebo ešte dlhšie. A čaká nás všetkých 7 deň, ktorý nastane vtedy, keď bude završená posledná generácia boj dobra so zlom, príchodom Antikrista na tento svet a prenasl záverečným prenasledovaním všetkých verných kresťanov a židov, čiže týchto dvoch svetkov víry, predpovedaných zjavením Apoštola Jána, budú prenasledovaní, budú ničení, budú marginalizovaní, ale aj keď církev, aj keď kresťanstvo bude ukrižované, to je len znakom toho, že ho čaká slávne vzkriesenie druhým slávnym Kristovým príchodom, ktorý porazí šelmu z mora. Aj falošného proroka šelmu zo zeme, ktorý sa vraj zmocní za chvíľu Vatikánu cez falošný hierarchiu, čaká na tel, posledný súd, tisícročnom kráľovstve éry pokoja. Toto je biblická viera, ktorú vám, ja osobne ju verím, mám z nej radosť, a sa s vami zdieľam. Ak sa stretnete medzi nami, kresťanmi, a najmä katolíkmi a najmä nejakým kňazom, biskupom či pápežom, ktorý vám symbolizuje pravú svetú vieru na vonok, aj pevne stojí, ale keď, on, keď mu poviete, že sme posledná generácia, naozaj, že na, za nášho terajšieho života sa dožijeme príchodu aj Antikrista, aj tohto boja, aj tohto vzkriesenia, aj príchodu Krista. A keď on strašne zosmutnie, strašne zvážnie a začne sa hambiť, tak vedzte, že toto je najstrašnejší črvotoč medzi všetkými črvotočmi na celom svete. V celých dejinách je to črvotoč, neverí, ktorý je oveľa horší ako celá ezoterika dokopy. Je to črvotoč farizejskej bezbožnosti, ktorý ohlasovali farizej 2000 rokov, či 1300 rokov od Mojžiša ohlasovali, že príde Mesiáš. A keď Mesiáš prišiel, farizej zosmutneli. Oni takého Ježiša nechceli. Oni na ňom začali chyby hľadať. Oni čakali, že to bude nejaký vojvodca, nejaký král bohatý s vojskom. Oni nečakali nejakého takého potulného kazateľa, čo sem tam nejaký zázrak urobí. Im to nevyhovovalo. To je ten najstrašnejší črbotoč. Miliónkrát nebezpečnejší ako všetky črvotoče slobodomurárstva a ateizmu a antiteizmu dokopy pretože vám zničí tú svetú vieru. To najkvalitnejšie drevo vám vytuneluje a dá vám do vás takúto strašidelnosť, vás odkloní od Boha, pretože oni sú najväčší herci a najtrapnejší herci, ktorí takto reagujú, keď im poviete, že je doba vážna, Teraz si niečo povieme o tom, čo je v knihe Pravdy, ktorú vám tu ja nemôžem nepropagovať, pretože posledný článok, ktorý som napísal, predpovede z knihy Pravdy, ktoré sa už naplnili a tie, ktoré sú očakávané a predikované. Takzvané veľké veci, no počúvajte. V 2014 Mary Kerberi dostala ste poslednou generáciu padlého ľudstva od prarodičov Adama a Evy. Oznám, po Benediktovi 16. budú mocou tohto sveta usmrňovaní modernistickí pápeži. Benedikt bol pravoverný, posledný, už Francis a Leo budú zčervotočení. Túto predpoveď o zčervotočených pápežoch nachádzame aj v predikciách hlasaleckých posolstiev Melanie Kalvatovej, ktorá o tom predikovala. Hovorila, že Rím stratí vieru a raz sa stane sídlom Antikrista. Za to bola biskup Miname z Francúzska šikanovaná 10 ročia do konca svojho života. Vyzerá, že sa to naplňa, pretože títo pápeži sú moc ružovučky. Ako povedala Mary Julie Žeheny, Jaheny sa píše, neviem, či to dobre z francúzštiny vysloven tá, pred vojnou druhou svetovou odišla do neba, tá predpovedala tiež, bude tu nejaký pápež, teda budú dvaja pápeži, predstavte si, už vtedy dostala, jeden bude služobník neba a ten druhý bude mať masku súcitu, pod ktorou budú, bude tolerovať ohavnosti. To sa pri Francisovi naplnilo a Leová červotočenosť poriadne sa prijavila pri jeho nástupe, keď prehlásil Francisa za svetého a poriadku. To nebolo sveté. Je tam 50 bodov, 50 červotočov, ktoré podrobne som to zmapoval na mojej stránke, to nájdete. A toto je hlavný červotoč, taká vec, že tu bola nejaká pandémia a Francis napríklad prehlási do médií, že vyzýva všetkých internetových gigantov, čiže Google, YouTube, Facebook, aby blokovali všetky správy, ktoré budú podávať dezinformácie o vakcínach. Však to bola lavína neprávosti, len toto prehla opakované 2-3 krát to verejne prehlásil. Za toto sa mal Leo ospravedlniť. Prepáčte, toto bola Francisova chyba nesvetosť. Nikdy nebude vyhlásený za svetého. Kvôli tejto a 50 ďalším červotočom, ktoré ten napáchal. Žehnať nejaké homopáry bez toho, aby sme im povedali o hriechu Sodomie. Mali sme v cirkvi obrovský problém stáročný, že tu boli rozvedení ľudia a nedávali sme im sveté príjmanie, boli ako prašiví v tých kostoloch. Strašná chyba pápežov, väčšinou nesvetých. Francis to povolil, dajte sveté príjmanie, ale vôbec nepovedal niečo o cudzoložstve. To sú chyby, to sú tak obrovské črvotoče, to je taká hamba, to sú tak obrovské nesvetosti, že keď vy to budete zakrývať, ako to robí väčšina prelátov, budete všetci kvôli tomu črvotočení, smutní a zbabeli. Tak budete mať vytunelovanú svetu biblickú vieru pre tieto prašivé, nepomenované črvotoče. Knihe pravdy sa o tom hovorí jasne. Benedikt XVI bol posledný verný, po ňom ich prídu len mocou tohto sveta osmrňovaný modernistický pre papeži. Rúžovočkej reverende. Ďalší bod, diabolsky naplánovaná eskalácia vojen na Strednom východe. Predpovedané, stalo sa, je tam predpovedané matkou spásy aj útok na Irán. Modlite sa, milé deti, aby tá vojna, ktorá bude atomová, tam výslovene píše, aby mala čo najmenšie dopady. Nezmeníme tieto predikcie, ale môžeme ich zmierniť. Či sa to nenaplnilo, ten útok na Irán? Vy bambulovia, ktorí ste odhodili knihu pravdy na hnojsko a nerobíte za to žiadne pokánie, banditi, črvotočení. Nastane genocída v Izraeli, predpoveď z knihy Pravdy, stalo sa prvá časť už nastala v Gaze. Bude vraj horšia než za druhej svetovej vojny. Vraj tá druhá časť genocídy v Izraeli bude, keď napadne Izrael. Ani sa im nebudem čudovať, pretože Amerika s Izraelom sa pustila pustila sa do agresívnej vojny a zase klamu, ako do Iraku sa vrhli, že sú tam zbranie hromadného ničenia, zavraždili tam skoro milión ľudí a žiadne prepáč. Sú to, to je, to je banda vojnoštváčov. Predpoveď z knihy Pravdy budú zavraždení traja svetoví lídry, čo sa 2011 stalo Muammar Kadáfi v Alžírsku, teraz Ali Chamenej v Iráne, kto bude tretí? vraj Erdogan, vraj Putin, možno Trump, uvidíme. Ďalšia predikcia veľmi vážna. Nebude sa už cirkvi hovoriť o dôležitosti pokánia, väčšnom pekle a o spáse duší. Naplňa sa to. Moder, v kurze je pokáničko. Francis, Francis povedal, že pekle, peklo snáď tam nikto nebude a spása duší to vatikánskych homoprelátov, to ich nezaujíma. O no, toto vôbec aj nesôrazňujú. Sú tak zčervotočení chudáci. Títo modernistickí preláti je predpoveď z knihe Pravdy od Pany Márie, Matky Spásy. Odmietnú mňa ako spolivykupiteľku a prostrednicu všetkých milostí. Či sa to tiež nenaplnilo, milí neofarizei? Keď sa ten boskofil perestrojkoviš z Argentíny pustil do spoluvykupiteľky. Však ste nezabudli všetci nesúhlasiť, že vás to pohoršilo a všetci čušíte, ako vši pod chrastou. Jediný, čo nabral odvahu z vás, bol biskup Schneider, ten povedal, že mnoho biskupov aj protestuje proti týmto trendom vo Vatikánčeku, ale sú ale mlčia, a prečo mlčíte? Však by ste, ste platení za to, aby ste spolu vykupiteľku bránili, či ako? No a sme doma však. Títo modernistickí homopreláti v ružovúčkom kadiakom diplomatickom slovníku nezabudnú prenasledovať verných kresťanov vnútri rímokatolíckej cirkvi voči vernosti, voči Božiemu slovu a tradícii naplňa sa to. Príde veľké prenasledovanie, zákaz Biblie, zrušenie svetého. Mša. Boh Otec nás uistuje. Boh Otec nás v knihe pravdy niekoľkokrát uistuje, že svojich verných bude špeciálne chrániť v akejkoľvek situácii toho prenasledovania. To je dosť podstatná veta, je tam aj pre tých, ktorí sa nevedia modliť, nechodia k sviatostiam, pretože pečatíme sa každým boskom Ježišových rán na Veľkom piatku, každým poctivým svetým príjmaním, každou ľútosťou svojho hriechu, že si to ľutujeme, sa pečatíme s nebom, s Bohom. A tí, ktorí nevedia toto, čo hovoríme, no tak si zaobstarajte nejakú tú pečať, dajte si ju posvetiť a dajte si ju do svojej bytu, aby ste boli pri prenasledovaní ochránení. Aj si zožente svetenú vodu, posvetené sviečky a nejakú relikviu, a majte v úcte kríža Bibliu, pretože príde za chvíľu gestapo a zhabe vám to ako niečo škodné. Podľa predpovedí Matka Církev je infiltrovaná apostatovanými prelátmi a tí urobia schizmu v troch etapách. Prvú etapu zaži za eh, zažívame, dostali sa na pozície kardinálov, biskupov, sú až aj v Ríme, koná dikastériách a spochybňujú tradičné učenie Natláčajú nám to, že treba žehnať všetky cudzoložné páry, všetky homo vzťahy a že panu Máriu treba okradnúť od titulu spovilují kupiteľka a pritom sa usmievajú ako takí šmejdi. A vy, ktorí sa na nich usmievate a tlieskate im, tak vám beda. Nikto vám to tu v Československu priamo nehovorí. Robíte schizmu. Prvá etapa. Druhá budú zakázané sviatosti. Zrušená Sveta Omša. Dajú vám odprisahať, aby ste tej verzii slobodomorárskej, aby ste také bohoslužby bez platného premenenia, aby ste páchali a urážali Krista. Polovica kňazov zaprie vieru polovica zduchne z fár do exilu, do civilu a budú slúžiť Svete Omše v horách, pivniciach, garážach. A tretia etapa pravdepodobne bude, keď budú títo moci páni vyžadovať zrieknutie sa božstva Ježiša Krista, spolu zjednatia všetky kresťanské cirkvy, potom všetky náboženstva, príjmu kadejaké duhové ovce, o pokáni ani slovo, len všetci sa milujme, Objímajme sa hociakými opicami, ktoré podnikajú s predkami, aj s tými sa pochechtávajme, čo ukazujú svoje zadky a nehambia sa, žiadne peklo neveria a príjmite značku 666, lebo vás vyhodíme zo systému. Toto bude tretia etapa. Prečo o tom nehovoríte? Mlčia keď sa ich to spýtam, tak ja vám poviem, keď už mlčíte, ste s S farizejskými červotočmi. Je tu zinscenovaná tretia svetová vojna, už je tu, zinscenované nepriateľstvo medzi štátmi, zinscenovaná infocenzúra, zinscenovaný hladomor, Zabudol som na niečo? Toto všetko je plán, plní sa a celosvetové varovanie, veľká spoveď, 15-minútové osvietenie svedomia, každého na 7 rokov, podrobnosti v knihe Pravdy nájdete. Nájdete si prosím vás na to čas. Kniha pravdy je v slovenčine, aj v češtine zadarmo. Keď neviete, máte s tým problém nájsť to na Google, tak si pozrite moju stránku umeniežiť.eu, kde máte v podrobných článkoch dovysvetľované a vybraté z knihy pravdy, aby ste z toho mali prehľad. Preto vám to vysielam, doporučujem, pretože tieto predikcie to nie je z chorého mozgu. To nie sú falošné vízie z pekelných svetov, z nejakých pesmírnych. Jednoducho sa to plní a ja vám odporúčam duchovný realizmus. Pretože ten vám môže stabilizovať váš duchovný stav, zachrániť vám zdravý rozum a napomôcť vám spasiť vaše duše. Dáme druhú pesničku. robin's come zaregistrovaná. Tento týždeň pekne ďakujem mojim faninkám Mári a Eleni a bratom Kristu Miroslavovi a Jurajovi za podporu tejto mojej misie na slobodnom vysielači, ktorú mám ako krásnu prácu. Viac info a číslo účtu nájdete na umenie zit umeniežiť.eu. Ak ste tam neboli, tak si čas nájdete. Sú to stránky venované ako podstránka tejto relácie, kde vyťahujem odtiaľ pár myšlienok, zdôrazňujem ich, tam máte dohobky zazdrojované a dohobky rozobraté mnohé veci. Táto, čo vám teraz rozprávam v poslednej časti, to je posledný článok, ktorý som spracoval a dal som tam fotku našej najlepšej speváčky Barbary Haščákovej, ako sa tam milo usmieva ako mladá dáma, na vrchole slávy asi ešte predtým, či už potom, keď už išla do Ameriky, a to z toho dôvodu, že mala najkrajší hlas z nás, Slovákov a Sloveniek, keď spievala a najlepšie popisovanú apokalypsu je to ako taký symbol, tá Barbara s tým jej hlasom, aj to krásnou tvárou, ktorú jej pán Boh dal, ona si to nedala, tak e, je tam, sú tam tieto body s názvom predpovede z knihy Pravdy, už naplnené a očakávané veľké veci. A nájdete si podrobnejšie aj tento, aj 140 ďalších podobných článkov. Odporúčam vám Matku Spásy. Zatiaľ sa tak Sveta Ježišova Matka v cirkvi nenazýva. Ona sa nazvala, že to bude posledný titul, ktorý jej bude udelený. Ja som jeho osobne už udelil a pekne sa modlím. Každý mesiac, celý týždeň, trikrát za deň, novéno spásy, moja milovaná Matka spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy. Skrze milostredenstvo Tvojho Syna Ježiša Krista, skrze Tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva satana, Prosím, popros tvojho syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré ho odmietajú. Zraňujú ho svojou ľahostajnosťou, ktoré uctievajú falošné učenia falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá mamička nebeská, aby si naliehavo žiadala o milosti, špeciálne milosti k otvoreniu srdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen. Sama o tom hovorí, modlite sa. A musíte sa modliť túto modlitbu po celých sedem nasledujúcich dní počas jedného kalendárneho mesiaca. Začnite v pondelok ráno. Musíte sa modliť trikrát počas každého zo siedmých dní a v jednom z týchto dní sa musíte postiť. Pôstom ste žiadaní jesť len jedno hlavné jedlo počas dňa, potom len chlieba vodu, v druhých dobách jedla. Túto modlitbu sa musíte modliť každý deň podľa týchto 7 dní. Tak ja to robím už varí 4. mesiac, začal som pondelok ráno a skončím nedeľu večer, trikrát za deň. A robím to s tým, že si to sama žiadala, o nás o to prosila. A keď niekto mi na to povie, že som hlupák, tak, alebo bezbožník, alebo nejaký kacír, vieš čo, smietku v mojom oku vidíš a brvno vo vlastnom nezbadáš tomto, jednoducho mám slobodu, užívam ho, Doporučujem ho, aj keď to nie je oficiálne cirkevne schválené, pretože táto církev oficiálne potvrdzuje herezy, urážky sedembolesnej Pany Márie a Vigana ho spravodlivo karhá, že ste odpadnutí od pravej viery, nakláňate cirkev a ponúkate so sviatostiami aj črvotoče, za toho vyštvali, bez toho, že by ho ocenili. Vidím, že máme problém. A ja vám tu nemôžem klamať ako katolík, že je všetko sveté. Je tam pekná socha na ono, to vyzerá. Je tam kvalitné drevo, sú tam sviatosti, je tam Božie slovo, máme svedcov, ale máme tam aj červotoče, ja vás to učím rozlišovať. A to rozlišovanie, prosím, Duchu Svetý, ty ma nauč presne rozlišovať. A keď si mi dal ráčiť, vyučovať a vy ráčite počúvať, tak nech toho máte užitok, pretože v tom rozlišovaní je odbornosť. Chránime sa od bludov a hriechov, to je totiž vernosť Bohu. Hierarchia s ružovučkými reverendami, s diplomatickým slovníkom, ktorý nevie povedať žiadne beda vám, ani keď sa vraždí nejakou nespravodlivou vojnou, keď robí sa genocída, keď sa tu nehorazne klame. Jednoducho je to červotočená, odpadnutá, postatovaná hierarchia modernistických prelátov. A toto vám za príklad nedávam, možno ako odstrašujúci. Oni sami dokazujú to, čo je v knihe pravdy predpovedané. Aj v tretom fatímskom posolstve aj v lasoleckom tajnom posolstve budú mať vieru ako z červotočený, z červotočené sochy svetých. Sama prachnivosť, samé pohoršenie, sama bieda. Z tohto nebudete mať radosť. Nahlodá to vieru aj vám aj vašim blízkym. Predtým vás ja varujem a to vytýkam vedeniu Vatikánčeku, že oni nás neučia rozlišovať, čo je pravé židovstvo, ktoré sa držia praví rabíni, ktorým je takéto, takéto, takáto politika sionistická, čo robí pán Netanyahu, odporná. To, to nepovedal som ja, to hovoria sami židovskí rabíni. Oni sa od toho dištancujú. Oni sa za takýmto predstaviteľov štátu Izraela hambia a dávajú to jasne najevo pre všetkých príčetných. Kto chce, si to nájde. Na Twitteri rabina, rabinské hlasy. Si to vyťukajte. Dostanete veľmi presnú inštruktáž. Že Židia takéto niečo nerobila, nerobia. A tie reky, reči o Amalekitovi, že treba Amalekita zlikvidovať. A oni to robia s Iránom a s Gazou to sú jednoducho heret, heretická ortopraxia a toto nemôže robiť pravoverný žid. A podobne ja vás tu varujem aj nepodobných, ako ozajstní kresťania, čo máte biblickú vieru, nebudeme mu tu páchať takéto ohavnosti. Navonok sa usmievať, že príjmame všetkých a budeme prenasledovať tradičných katolíkov že ideme robiť veľké milosrdenstvo. Omilostíme Kerika, omilostíme Rupnika, omilostíme Bidena, že dobrý katolikán potraty schvaluje, dáme mu jednoducho to sú ohavnosti pred Bohom predpovedané. Mery žili heny, že bude to mať tvár, títo posledný pap budú mať tvár, že sú to nejakí svetci a pritom kopu ohavnosti pod tým milostrdenstvom sa skrýva kopu ukrutností. Toto normálny človek, ktorý není vykastrovaný v mozgu ani na svojom tele, v tých nižších partiách toto nikdy nebude podporovať, ale upozorní vlastné deti, a bratov a sestry, aby takto si nenechali z črvotočí to najcenejšie, ktorým je sveta biblická viera. Dáme pauzu a dáme ukážku o tom, čo bude v tom 7. dni. To vám takisto títo preláte nikdy neprezrade. Co je to tisícileté králování Krista? Pokud jste někdy listovali knihou Zjevení, možná jste narazili na pasáž ve Zjevení 20, 1 až 6, která mluví o tomto tajemném období tisíc let. Co to ale skutečně znamená a proč je to pro křesťany tak důležité? Pojďme si to nejprve rozebrat. Tisícileté králování, někdy nazývané také milénium, je období tisíce let pokoje a spravedlnosti na zemi. Během něhož bude Ježíš Kristus vládnout jako král. Nejde jen o symbolický nebo čistě duchovní obraz. Mnozí věří, že půjde o doslovnou fyzickou vládu, která nastane po jeho druhém příchodu. Je to klíčová součást křesťanské eschatologie, tedy učení o posledních věcech. Abychom pochopili, proč je to tak významné, musíme se podívat hlouběji na to, co o tom říká Bible a proč je tato událost zásadní součástí božího plánu s lidstvem. Milénium začne po velmi dramatických událostech popsaných ve zjevení. Po období zvaném Velké soužení, kdy svět zakusí obrovské utrpení a objeví se Antikrist, se Ježíš vrátí na zem ve svém slavném druhém příchodu. Porazí síly zla, spoutá satana a ustanoví své království na zemi na tisíc let. Toto období bude charakterizováno mírem, spravedlností a řádem, jaké svět dosud nepoznal. Ne všichni křesťané se však shodují na tom, jak milénium chápat – Někteří, například a milenialisté, jej považují za symbolické období představující současný věk církve, kdy Kristus vládne duchovně, nikoli fyzicky. Premilenialisté naopak vykládají zjevení doslovněji a věří, že milénium je budoucí událost, kdy Kristus skutečně a viditelně bude vládnout na zemi. Pro účely tohoto výkladu budeme vycházet z doslovného chápání – které podle mnoha biblických badatelů odpovídá textu Zjevení 20. Proč právě tisíc let? Jaký má toto číslo význam? V Bibli mají čísla často symbolický rozměr, ale v tomto případě mnoho vykladačů zastává názor, že jde o skutečné, konkrétní období. Je chápáno jako dlouhá a rozhodující etapa, během níž Kristus naplní boží zaslíbení Izraeli, přinese spravedlnost světu a dovrší vykoupení stvoření. Jeho dokonalá vláda nahradí všechny nedokonalé a skorumpované systémy, které známe dnes. Představte si svět bez válek, nespravedlnosti a korupce. Právě takovou budoucnost milénium slibuje. Prorok Izajáš nabízí pohled na podobu tohoto království. V Izajáši 2.4 čteme. Překují své meče na radlice a svá kopí na vinařské nože. Národ nepozdvihne meč proti národu a nebudou se již učit boji. To zní jako svět, který bychom si všichni přáli, že? Možná vás napadá, zda je zjevení jedinou částí Bible, která o tisíciletém králování mluví. Ve skutečnosti se tato myšlenka objevuje napříč celým písmem, už od starého zákona. Abychom těmto rokům porozuměli, musíme se podívat na proroky, kteří žili dávno před Ježíšem a na to, jak očekávali budoucí království pokoje a spravedlnosti. Tak, taká malá ukážka o tom, že mnoho kresťanov rozmýšľa podobne, cíti, že Ježišov slávny druhý príchod je pred nami, chystá samých seba, svoje manželky, svoje deti, svojich priateľov alebo sledovateľov, či v rádiu, alebo na videách. Niečo preto robíme a oznamujeme vám to bez nejakého bez nejakých urážok, že sme posledná generácia, tešte sa tomu, a zlo sa bude stupňovať, bude to nepríjemné, ale nenavštevujte alebo nevyhľadávajte miesto, kde vám zčervotočie vaše názory, vaše srdcia. Hľadajte ticho, hľadajte Božie slovo, hľadajte bratov a sestry, ktorí majú podobné, pozbudzujme sa navzájom a nechajme tí, čo milujú hriechy, Milujú nepokoj, milujú chaos, paniku. Nechajte ich, to je ich trest. Oni si ho zaslúžia. Všetci sú pozvaní, aby slúžili Bohu, aby čakali Ježiša, len oni sa pochabia, nešťastníci. No čo s vami? No tak ste si zvolili niečo, no tak si to žite. Ale vidím, že keď máte chaos, keď nadávate, ste plní nepokoja, paniky, a, ne, a ste chorí, kašlete, ja vám tu ponúkam niečo, aby ste nekašlali, no a ešte, ešte mi kopnete do, do ruky. No tak čo s vami? Tak si to užite, ten nepokoj, tú zlobu, ten chaos. Ale to, to, k tomuto nás Boh, to, to, to sú dary pekla, nie neba. To treba čím skôr opustiť a nájsť si niečo serióznejšie. Martin mi tu napísal zaujímavý e-mail. Prečítam vám niečo z neho, že on sa tiež snaží o duchovný realizmus a zažil dva veľké fyzické zázraky, ktorým sa dá len ťažko uveriť. Ľudia, ktorým som o tom hovoril, len točili hlavou a bolo na nich vidno, že moc tomu neveria. Ani sa im nečudujem, pretože sám sa považujem v týchto veciach za realistu a ja by som totiž ťažko niekomu uveril. Zázrak číslo 1. Rozsvietenie sviečky samej od seba na prvú adventnú nedeľu. Svetkovi a ja, moja manželka a neveriaci švagor. Argument, akože bola predtým nebola dobre zhasnutá a podobne nikdy neobstojí, zhasnutá bola dokonale. Som puntičkár. A nikto iný ju medzičasom nezasvietil, pretože tam nikto nebol a sviečka bola celý čas periférne naučiam nám všetkým, čo sme boli v miestnosti. Všetci sme neveriacky krútili hlavou a uznali, že to bol zázrak. Také niečo môže prísť, keď bude veľká tma, veľký chaos, veľké núdzi, prenosledovanie, že Boh sa nás dotkne, on pošle tu nielen de démonov, ktorých tu vypustil. Sú tu anieli. A keď nebudete milovať hriechy, ale cnosti, a pokánie. Anieli prídu ku vám a budú robiť aj zázraky. Napríklad ste počuli jeden. Malý zázračík. Ja tomu verím, že to môže byť. Rozsvieti sa sviečka sama od seba. Zázrak číslo 2. Samovolné spadnutie Biblie z police na zem pred mojím a manželkyným periférnym eh, videním. Periférne videnie to je z basketbalu, to je, že driblujete, nepozeráte sa na loptu, pozeráte sa doprava na spoluhráča na pravej ruke, ale dá, dáte periférnym videním, vidíte spoluhráča na ľavej strane a oklamete obranu, že sa pozeráte doprava a dáte, hodíte loptu doľava. Neviem, či tým myslel toto alebo niečo iné. Pokračujeme aj o nezainteresovaný človek si povie, že bola zle, zhasnutá, e, zle zasunutá a spadla, ale my veríme tomu, že to tak nebolo. A bol to ďalší zázrak. Skore primeranejšie slovo by tam bolo ani nie zázrak, ale z, z, nejaké zasiahnutie, znamenie. Možno nejaký aniel prišiel a krídlom ťukol do Biblie, tá vyletela z poličky, aby vám dala na známosť, vám pán Martin, aj vášmu okoliu, aj vám poslucháči, že venuj sa Biblii, tam sú dôležité veci, nenehávaj to na poličke. Ešte za slobodná, keď som mal 20, tak sa mi pri večernom posedení pri ohni na jednej etnoakcii nejaký šaman dal napiť z pohára nejakého odvaru. Dodnes neviem, čo to bolo. Možno práve tá ajahuaska. Ale kľudne to mohli byť aj huby alebo niečo iné, pretože tých halucinogénov je veľa. A teraz počúvajte, podobný vyťúzi. Stav, ktorý som potom mal, bol veľmi nepríjemný a neprajem nikomu také niečo zažiť. Išiel som si ľahnúť na karimatku, že už idem spať a začalo ma otravovať pár škrdých démonov, na striedačku sa s tmy zákrne približovali k mojej tvári, odháňal som ich za každým panickým zdvihnutím hlavy zo zeme a obzeraním okolo seba. Scéna ako z hororu. Vedľa mňa ležala aj moja vtedy ešte frajerka, onedlho manželka, ktorú mám a milujem dodnes, ktorej som to vtedy povedal, vlastne to na mňa aj videla a upokojovala ma v tomto stave. Trvalo to možno pol hodinky, následne som zaspal a bol kľud. To bolo prvý a posledný krát, čo som niečo také zažil. Tak nepríjemný stav som nemal ani ako malé decko počas blúznenia vo vysokých horúčkách. Toľko ešte viac, Martin. Je to skúsenosť, keď niečo také vyvedieme a zjavujú sa nám démony a neveriac obce okolie nás možno posiela na psychiatriu, aby nás stalmili nejakými liekmi psychiatrickými, to je chyba. To je duchovného pôvodu a títo duchovia, nečistí duchovia, tak sa nazývajú v Biblii, voláme ich tak ľudovo démoni, nemusia to byť diabli úplne z pekla, ale sú v nejakom očistcovom stave okolo nás a my, keď spravíme nejaký vážny hriech, my si týchto démonov privoláme. A oni nás strašia, dávajú nám najavo, že do takéhoto sveta, keby sme zomreli, prídeme. Ak vás niektorí diletantíkovia vystrašení varujú, že to je zlo, celá táto skúsenosť, tak je to aj kus pravdy, ale celá pravda je, že to je skúsenosť, ktorú my vo väčšom alebo menšom zažívame podobne my si využívame právo slobody aj na právo na hriech, ktorý samozrejme hriech to hovoria kresťania, to hovorí Biblia a to sú tí sprostí a my, ich, my sa z nich začneme rehotať. Niekedy sú to naši vlastní rodičia, niekedy niekto zo spoločenstva. A my si to musíme vyskúšať, pretože máme právo na zážitky, máme právo padnúť aj do blata. Máme. Aj do žumpy máš právo padnúť aj z okna máš právo vyskočiť, ale neviem, či je dobre toto ti, aby si všetko, ako mi to povedal v jednej rodine nejaký mladík, že všetko treba skúsiť. To je idiotina. Všetko treba skúsiť. No tak sa hodím pod vlak, aby som skúsil, ako to dopadne. To potrebuješ. No ale to je satanizmus. To ti iba úplný debil alebo krypel nejaký poradí. Sú takí jedinci, čo sú nešťastní a to urobia. Jednu pani som tak navštívil v nemocnici, kde to bolo, na desiatom poschodí B2. Chodiatko vyskočila, bola nešťastná a chcela sa zabiť a ona to prežila. Bola celá dochramaná. A ja som sa tam na ňu pozeral, bolo to zhrozenia. Ona to musí takto žiť. Je vám treba aj takáto skúsenosť? Však netreba. No to stačí povedať aby sa ostatní zhrozili, nastrašili. A keď niekto spácha aj nejakú, nejaký ajahuasku a začnú sa mu démony zjavovať, Igor Chaun má zaujímavý zážitok, možno mal čistejšiu dušu, že zažil tam nejaké božské stavy a stretnutie s UFO a nejakými bytostiami vznešenými a otvoril sa mu duchovný svet a tento tam vychvaluje, ale treba si všímať aj takéto zážitky, ako mi povedala pani Juka, z Cúrichu, bola s dcerou, kde si bol Rakúsko a niečo podobné, tam kto si ponúkal nejakú ajahuasku a duchovné zážitky, zrazu ste v duchovnom svete. A keď vás démony začnú obťažovať, to vám zoberte to pozitívne, že to je skúsenosť pozitívna v tom, že tá to cesta nevedie. Toto nám Ježíš ani žiadny verný kresťan neodporúči, že takto sa dostať do duchovného sveta, do duchovného stavu k nejakému zážitku. To je ezoterická alternatívna scéna, ktorá to vyskúša a potrebuje nejaké zážitky. keď sa nám démoni ukážu, to je vlastne dobre, Martin, že sa ti to ukázalo, že ti to ukázalo, že nedostaneš sa medzi verných anielov keď to Boh dopustil, aj tých démonov, aj to strašenie, bol to zážitok pre teba, pre tvoju manželku, aj pre všetkých mojich poslucháčov, aj tvojich kamarátov, ktorým si to povedal, určite o tých zázrakoch, to je celkom možné, že sa ti stali takéto znamenia, bože, nejakí dobrí anieli sa ti prejavili, toho sa drž a prejavili sa ti tí padli anieli, ktorí tu existujú, že pozor, tadiel to nechod. Tu nás varuje Duch Svetý, že aby sme my nežartovali s kartami, nežartovali s nejakými psychedelikami, alebo s okultizmom, alebo nejakými knihmi, knihami magickými. Ono je to také pokušenie, také lákavé pokušenie, ako pre prvých rodičov. Možno aj Adam Zevo, Všetci veríme, vieme a máme istotu, že to bolo jablko nejakej sexuality, čo spáchali spolu a čo keď to bola nejaká hrúvka? Ako to pripomína blahoslavená Anna Katarína Emerichová, že ten rajský strom, vraj to bolo niekde medzi riekou Eufrat a Tigris, tam, kde si Irak, Irán, vraj tam bol pôvodný raj. A tam sa niečo stalo a nemusela to byť v prvom rade sexualita, niekto z pravoslavnej cirkvi mi pripomenul, niekde to tam vyčítal, že, že to bol hriech, že Eva zhrešila, že ho nehala svoje telo z neúcti nejakému ľudoopovi, ktorý ju oplodnil cez nejaký análny styk. A že démon behol do toho ľudovpa. Takto si to predstavoval jeden fínsky režisér. Možno niečo takéto, že to bol análny sex alebo pseudosex, ktorým sú poznačení tí, ktorí vyznávajú v slobodomorárských ložách, niečo podobné to majú za antisviatosť. My to máme za ťažký hriech, je to hriech Sodomie a svetci, nielen svety, Peter Damiany prísne predtým varoval aj hetero sexuálov aj homosexuálov, že takéto niečo, toto nechote, do týchto oblastí nechote, lebo sa strašne prudko znesvetíte. No a niekto sa potrebuje znesvetiť. Potrebuje zážitok veľkého hriechu, potrebuje to roztočiť, potrebuje, aby ten život pretekal a on to v kostole necíti, tam je nuda, on to potrebuje v nejakom hriešnom sexe. No tak si to skúsi a vyvedie niečo. Také niečo vyvedieš a vyviedol si. Pozoruj v tichu sám seba, vyhľadaj aj sakrálne prostredie, to kostolné, napríklad keď tam nikto nie je, alebo ticho, alebo nejaké pútne miesto, či na hlbokej ceste v Bratislave, kde som rád chodil za panom Máriu, pod Kalváriu, alebo či to je nejaká hora Živčakova, či hora Zvír, tuto pri Litmanovej a tam sa pozoruj, tam dostaneš milosť spoznať pravdu, že keď si urobil nejaký hriech, privolá ti to nejaké nepožehnanie. A stretnutie s absolútnom, s Duchom Svetým znamená, že začneš z toho mať výčitky. Začne ti byť zle, začneš plakať a začneš klačať a spovedať a oľutovať. To je znak Ducha Svetého v tebe. Nechaj ho v sebe pracovať a keď si urobil veľké hriechy, a doprial si si, tak rob za to veľké pokánie. A odprosuj Boha za hriechy bratov a sestier, ktorí robia niečo podobné, teda bratia a sestry to nerobia, to robia občania, ezoterici a pohania, tak keď si spolu s nimi hrešil, že si vyviedol nejaké obrovské smilstvo alebo vraždu potratom či niečo iné, či nejakú korupciu, tak rob nápravu. To je pre teba cesta. Dáme pesničku a vytočíme nášho hostia cez telefón. sme v poslednej časti, mali by sme mať hostia Ľuboša na linke, tam si bratu. Pekný deň vám prajem, poslucháčom všetkým, rádia, slobodný vysielač, aj tebe Pavel, a všetkých... K čomu, čo po... k čomu sa prikláňaš, k akej teórii, že sme vznikli z Adama a Evy, od mimozemšťanov, alebo pochádzame z nejakého ľudopa, primáta medzi opicov a človekom? Čo vyznávaš ty, ako nie je cirkevný človek? Vieš čo, to je ťažko povedať. To je tiež taká jedna z takých dilem, že čo bolo skôr, či sliepka, alebo vajco. No. Takže ono na každej stránke môže byť trošku pravdy. Ono, ten vývoj evolučný uh, z, z opice, no, na ktorí ľudia podľa mňa mohli vzniknúť aj z opice, dá, ktorí môžu byť mimozemského pôvodu, čo by teda e, potvrdzovalo hypotézu, že jedni sú takí, druhí sú takí, jedni majú radi tých, ostatní majú radi iných, jedno je plus, jedno je minus, takže keby sme boli všetci z jednej fajty, ako povieš, z jedného cesta, tak je tam dosť veľká pravdepodobnosť, že by sme na uh, väčšinu vecí alebo väčšinu vzniknutých situácií mali podobný alebo rovnaký názor, hej? Neboli by tam také veľké diametrálne rozdiely. To je podľa Čiže mňa. dávaš tým každej z týchto troch teórií nejakých pár percent. Koľko asi? Ešte raz, lebo ja, uh, e, hlasno rozprávaš a mne to tu učí v tom telefone trošku no, menej. Koľko percent dávaš to, že sme za Damajevi a koľko, že sme z Opice? Alebo z mimozemšťanov? To je nejak zo 100% rozdiel to to sa nedá ako percentuálne akože rozdeliť, no. Ako som povedal, jedni môžu pochádzať z tej strany, ako starodávne rodokmene a ďalší môžu pochádzať z inej strany, hej, takže koľko percent. Ja, to... takže by, že by to bolo hm, kompletne. Mal si taký zaujímavý názor, že pálenka, ľudia sú otravení z nekvalitnej pálenky. To som ani nepočul. Vysvetli nám to, čo to je kvalitná pálenka. Vraj si v tom vyrastal. No, ja som vyrastol okolo toho, hej, nebudem vraviť kde ani čo, ale v podstate od mladosti viem, ako má e, kvalitný alkohol vyzerať, ako má chutiť, aké môže mať následky, dôsledky. Takže teraz to všetko, čo sa predáva v obchodoch, je e, také ako všetko, no jednoducho nekvalitné. Ja osobne nepijem už, da kedy som pil e, veľa, hej, ale nikdy som dako nerobil takú zlobu, ani agresívny som nebol, kdežto keď ľudia používajú tieto alkoholy, lebo alkohol z, ne, z dnešnej produkcie, či už je to vodka, borovička, rum a kadejaké iné patoky, ja tomu nazývam, tak potom sú kadejaké povahy, skôr agresívne. Hej, väčšinou v minulosti aj ľudia, keď si spolu vypili, však sa pilo aj pred 100, 200, 300 rokmi, ale E, nikdy to nebolo tak, že chlap prišiel domov s krčmi, hej, podgurážený a e, zbil ženu, deti, hej, prejavil tú agresiu. Tam to nevyvoláva alkohol v ľuďoch, ale v podstate vyvoláva to, to čo je v tej palenke primiešané, hej, takže takisto aj v potravinách. Čo tam dávajú? Čo tam je? Nejaký metylalkohol som počul, že to je nekvalitne vypálené, že by to tam bolo? No, meto alkohol nie, to keby tam bolo, tak <laughs> to by, to by nebolo dobre, to by, to by si si dal trošku a by to odrovnalo, ale určite sú tam iné prísady, ktoré nie sú ani na tej etikete napísané, lebo dneska, ako sa vraví, že papier znesie všetko. Krátka, ja to cítim, ja, ja, ja si rád da čo dám, alebo teda určite nie pravidelne, ale keď tak, tak len kvalitné veci, hej, a teda z domácej produkcie, to máš podobné ako s potravinami. Vždycky domáca potravina bola kvalitnejšia ako potravina kúpená z dnešných supermarketov. Hej. Takže to, to je ako so všetkým. No, to není len s alkoholom. To na každú stranu, keď sa pozrieš, tak vidíš a my ľudia staršieho dáta výroby, ak sa povie, vieme to tak trošku porovnať. Hej, že žili sme aj v takej dobe, aj v onakej, aj všelijakej a vieme, že skade fúka vietor. Takže toľko asi k tomuto skrátke. Otec mi povedal, že pán farár Prochotí učil vlastných farníkov úplne výnimočne, že ako sa má vypalovať pálenka, lebo tam zistil, že mnoho ľudí osleplo tým metylalkoholom, že vypalovali si pálenku, nejakú lavorovicu doma a poškodilo im to zrak. Podobne im hovorím, že keď je zle vypálená Biblia, zle vykladaná Biblia, ľudia oslepnú duchovne, osprostejú a stanú sa z nich zbabelci z kresťanov, to chce zlý aj túto Bibliu, biblickú pálenku treba mať kvalitnú, aby, aby sme boli poriadne nevykastrovaní chlapi. A, alebo, aby, a taká žena, aby nebola verná pre Boha niekomu, kto je neverný. Čo je toto za viera? No, presne tak, Pavel, to si akože veľmi dobre povedal, veľmi, veľmi dobrý príklad. Ono aj tá duševná alebo duchovná potrava musí byť čistá, hej? Nesmie byť pančovaná, cez kadejaké dezinformácie a tak ďalej, cez, cez strachy a toto musíte a hento nemusíte a toto keď nezaplatíte, tak vám zavreme vás, exekúciu budete mať a takéto kadejaké dogmy na teba dávajú, vieš to. <clears throat> to je to je tak, ako to je, ale tak zdravý človek aspoň po psychickej stránke, čo má zdravý rozum a vie tú realitu vnímať a príjmať a na základe toho vyhodnocovať, podľa svojho sa chovať ďalej ide si svojim vlastným životom a často všetko ukáže potom. Čo očakávaš? Vizvi vidíš, že je vojna, že je vojna v Iráne, ne, nebojíš sa tretej svetovej vojny, že tu príde blackout, že tu príde nejaký chaos, robíš s autami, nebojíš sa toho, že benzín bude stať 5 eur za liter? No, tak u nás podľa mojich, mojich takých cítení a videní kus dopredu, lebo ja už roky vyprávam určité veci, dá sa povedať 15-20 rokov a ono sa to pomaličky všetko deje. A to nie, nie len ja, to aj s jedným kamarátom takým starším, ja ako on má už koľko, 75 rokov ide mať a to sú ľudia, ktorí dačo v živote prežili a jednoducho, jak sa vraví, že treba pozerať na, še, na šediny starcov a múdro starcov treba počúvať, lebo to je taká už posledná generácia, od ktorých ľudí sa môžeme dačo naučiť, hej, že to už nebude taká len, taká len ako ilúzia dáka, takého, dakého prednesu, alebo takého, jak by som to povedal, jak sa to povie, takého, takého virtuálneho sveta, hej, lebo virtuálny svet tiež môžeme rozdeliť na dve dva základné také svety, alebo dve také kategórie. Virtuálny svet, čo si ty v hlave máš takú virtualitu, že niečo chceš dosiahnuť a spraviť a skrátka ideš potom mechanicky, fyzicky, psychicky. Ale dnešná taká virtualita, čo aj umelá inteligencia, to volám, že umelá demencia, ti dá čo sugeruje, hej, ono ľudia sa na to namotajú a idú potom. A potom nakoniec zistia, že, že to je fakt iba v lúfte, že to není nič hmotné, tak aj táto virtualita sa delí na dva takéto základné, na takéto dve e, základné skupiny. A, akože podľa mňa o tomto je tiež veľká debata aj, aj dilema, preto je tu NVO poriadok, projekt z 90 rokov rozdielu a panuj. A toto sú všetko len nástroje na dosiahnutie týchto výsledkov, čo oni chcú. Lebo my, keď ich nebudeme počúvať, tak ani sa nebude diať to, čo oni chcú. Musíme zobrať rozum do hrsti a ísť si za svojim svetlom. Lebo pravda je len vždycky jedna. Není sú dve ani tri. Čo je biele, je biele, čo je čierne, je čierne. A nikdy to nemôže byť naopak. No počkaj, dám ti taký príklad. Sú ľudia, ktorí pozerajú nie internet, alternatívu, ale pozerajú do tej bedne, kde sú správy a tam im nabulikajú, že Amerika to sú najväčší bojovníci za demokraciu a spravodlivosť, ktorí uniesli toho Madura, ktorý podnikal s narkotickými mafiánmi. Oni zachránili Venezuelu pre touto mafiou a teraz napadli Irán, pretože to je ich svetá povinnosť, že musia bojovať proti týmto nejakým eh, heretikom, moslimským a zachraňovať planetu aj samý Irán, slobodou a demokraciou a teda to tam chcú dať a pre tou strašnou teok teokraciou falošnou moslimskou. No a tak to tam začnú hodia bombu na školu, kde zabijú koľko sto detí. A že to, to je akože dobrý skutok. Im to predkladajú, že Amerika sú to, robia spravodlivú vojnu. Ako to má rozlíšiť normálny človek? Vieš, za to predovšetkým Treba mať triezvu hlavu a správny taký názor, ale aj skúsenosti zo života. Musí mať aj určité city a pocity a človek sa ako, keď je inteligentný, tak sa rozhoduje na základe e, viacerých podnetov, hej? Jedna vec je, čo ti povedia, druhá vec je, čo je reálne, tretia vec je, aké máš z toho pocity, aké máš z toho city. Aj do reštaurácie, keď sa ideš najesť, tak ne, nedajú si všetci jednaké jedlo, hej to ten si dá to, ten si dá hento, ďalší si dá tamto, ale všetci odchádzajú s, po, s pocitom, že sme sa najedli. A takisto je to aj s týmito informáciami, alebo dezinformáciami, ktoré sú nám e, predkladané v jednom kuse na dennom poriadku. Vieš, a e, my máme vlastný rozum, vlastnú hlavu, vlastný mozog a musíme sa ním riadiť. Pokiaľ podľahneme niekomu da, takým informáciám, čo, čo ani, alebo polopravdám, alebo ako to mám nazvať, tak jednoducho chyťaj sa do pasce a už, už, už, sa, už, sa tam, už sa tam bezieš, vieš, ako sa povedalo. Dotedy ťa budú byť, dokedy bude zohyňať chrbát, ale keď sa vystrieš, tak už ťa byť nebudú. Vieš, my musíme držať spolu, nie proti sebe. Preto je NVO, že rozdeľuj a panuj. My musíme byť spolu. A keď budeme spolu, budeme vytvárať pozitívne myslenie, pozitívnu energiu a jednoducho všetci spolu ich porazíme. Lebo sme aj väčšina, hej? Oni chcú rozprášiť tú väčšinu, preto nás štvú proti sebe, preto aj COVID, preto aj vakcinácia, preto aj všetky ostatné veci. Ponúkajú ti úvery, rozumieš ma, kto, e, kto ti ponúkne úver? Hypotéku na 20-30 rokov za, za, za, za taký byt, čo ešte komunisti postavili. Ten byt má 50 rokov vtedy stav, dajme tomu, 20-30 tisíc korún. A dneska taký istý byt stojí 100-200 tisíc eur a zadlží sa na 20-30 rokov, veď to je, to je, to je nonsens pre Boha. A kto ovláda tvoje dlhy, ovláda teba, ovláda tvoju mysel. Toto, je, toto sú všetko e, v podstate produkty NVO. To je systém. Tá, aj proti systému sa dá bojovať, alebo teda respektíve to je desystém, le, lebo keď niečo nefunguje, tak je minus, to je desystém a systém plus pozitívne, keď funguje. A treba tiež nazývať veci správnym menom. Takže ono to, každý musíme začať sám od seba. Musíme šíriť minimálne osvetu, takisto pokoru musíme mať, musíme hľadať riešenia veci, nie hneď ako sa to nedá. Ono treba hľadať, ako sa to dá. A keď všetci spolu to budeme robiť, tak to musí priniesť pozitívny výsledok. Ale pokiaľ pôjdeme proti sebe, tak to priniesie výsledok, ale negatívny, v prospech tých, čo ťa chcú ovládať. A toto si musia ľudia už uvedomiť, lebo tá doba je tu. Už není za 12, ale už je za 18 sekúnd 12, podľa mňa. Ty si bojoval proti tým covidovým opatreniam, rúškam. Môžeš povedať za chvíľu, ako. Páčil sa mi Radko z Liptovského Mikuláša, ktorý šiel do Lidla a bojoval proti tým covidistickým k tomu gestapu a humorom. Dal si dolu rúško a tak chodil po Lidli. Zrazu prišiel ochrankár, dajte si to rúško, dal si hore rúško, ochrankár odišiel, dal si dole rúško. A tak to urobil niekoľkokrát, ten ochrankár ho naháňal a on sa pritom smial. Tak to je Radko Radko, jeden z mojich hostí, takto humorom bojoval proti tej blbosti. Ty si to urobil ako? No to, to ma teraz tiež tak napadlo, si ma trošku tak zaviedol do tejto covidovej minulosti, šialenosti. Tiež som mal no, takýto incident no, tiež v tom Lidli, takže obchod sa zhoduje, tiež tam bol taký aktívny SBS, však ešte tam aj je, tak tam to pre neho dopadlo trošku horšie, síce mal som z toho jadačo, ale keď človek bojuje e, za dobro a za pravdu a za spravodlivosť a neuhne, tak ako vravím, furt sa musí ten pozitívny výsledok aspoň ako taký dostaviť. Tiež napadol ma fyzicky, stlačil ma za rameno, ja som mu potom tam tiež dačo povedal, potom kus fyzického kontaktu prišlo. No a nakoniec som mu povedal, vidíte pane, bolo vám toto treba? No a keď ho aj stretnem, však ho aj pozdravím a furt sa opýtam, no čo pane, kde máme rúško? No viete, to vtedy sme museli, ako to paroma, čo sme museli. Ako musíte len... No, on si robil pracovné povinnosti, ako vedel vernosť, zachovával tým, ktorí boli normálnemu zdravému rozumu neverní. Tak jedna vec, že áno, plnil si pracovné povinnosti, ale zase ide o to, že akým spôsobom, že sa ku, ku mne chová ako ku, ku, ku, ku takej spodine a čo on je, on je, on je, on je taký poloboh, alebo čo, veď som mu to dvakrát normálne vysvetlil a tretí raz už prišlo to, čo prišlo. Keď ma z lapou za, za rameno v nechytajte ma, lebo ne, nebudem sa tu vyjadrovať teda do radia. No a potom to prišlo. Veď ja, ja nemám takú krátku zapálnu šnuru, ale tiež si nenechám skákať po hlave. A ja keď dačo poviem niekomu, tak tiež vyžadujem, aby ma teda trošku rešpektoval. Lebo ja rešpektujem ľudí. Kto mi čo povie prvý, druhý raz, tak dobre, možno záváham alebo dačo, ale keď mi takto povedať, čo tretí, štvrtý raz, tak ho rešpektujem. Však... Tak ste sa tam pobili, ako jeden ďalší z mojich hostí, Joško Dobrodka, ten sa tuši tu súdi dodnes. Normálne v Lidli Piešťanoch, tuším, to bolo partia, sa dohodla, že si nedá rúška, zač zamkli a začali sa tam byť bez karmy, dodnes sa to ťaha. Dá sa to riešiť ten boj aj takto, ale dá sa to riešiť ako ten Radko, že Jednoducho si dám rušku, nedám rušku a mám z toho zábavu. A keby sme to urobili všetci, toho SBSK každého jedného by to prestalo baviť. Pretože oni všetci dobre vedeli, že tá mikasovina dva roky nosiť a nechať sa dusiť, že je proti zdravému rozumu. To, to bolo buzerovanie ľudí a klamanie, že je tu nejaký strašný vírus a že tu všetci pomreme. To bolo jednoducho postavené na lži a bezpravy. a normálni zdraví ľudia zareagovali bojom, že nesúhlasili. Ďalší Miro, ďalších z mojich hostí prišiel do Tatier s pani Beatou a začal, nedali si rúška, nakúpili si potravinách a ona na nich naziapala a tam sa hádali. Ja som mu povedal, daj si to rúško, nakúp za 5 minút a zmizni. Ako všeli, ako sa dá bojovať proti nepravosti. Ja ten humor obdivujem, keď to niekto má. Nadhľad. Ja, ja podľa seba, ako to vtedy bolo, trošku načrem do tej minulosti, bláznivej covidovej, ako mal som to ja pak na sebe, však zo začiatku, hej, bubu, bu, bolo, ale po dvoch týždňoch som si uvedomil, že to je teda blbosť a začal som sa viesť sám sebou, svojim zdravým rozumom a vždycky platilo, že teda človek ako taký potrebuje dýchať, potrebuje dýchať vzduch e, čerstvý alebo teda kyslík. E, vo vzduši sa nachádza 21%, 22% kyslíka, záleží síce v akej nadmorskej výške, ale zhruba sú takéto čísla. A zdravý organizmus ľudský, vyvinutý, vieš, koľko potrebuje minimum kyslíka, aby fungoval? Z týchto percent. Koľko percent mm. potrebuje? No povedz, neviem. Pot minimálne 19% a pod tým rúškom bolo fyzicky, vedecky dokázané, namerané, bolo okolo 17-7,5% kyslíka. Tak potom o čom sa tu bavíme? Tak ja sa nechám dusiť za to, že niekto povie, že vakcína je sl sloboda, alebo že ľudia sa nebudú bať zomierať. Toto je, toto je čo za chorý vyplot takého mozgu? To je, to je čo? Však oni, oni, Pavel, oni ani nevedia, čo činia, pretože keby vedeli, čo činia a aké to má následky, alebo bude mať následky, alebo dôsledky z toho, tak to jednoducho zdravý mozog e, e, robiť nebude. Nebude ti to vraviť, že toto, toto, len takto. Keď všetci povedia, že skočme do studne, teda tak ti povedia, tak všetci budeme skákať do studne, alebo čo? Veď už ja nemám 12 rokov, ani 20, ani 30. Tak, čo som v tomto živote si odkrútil, hľadám ešte odkrútim. Ale Nikto mi nebude vravieť, kedy mám dýchať, kedy nemám dýchať, čo si mám dať, alebo si nemám dať. Čo sme v takej škole, alebo kde sme? Pomocnej, alebo kde no, sme? No tak dať? vidíš, to bol nácvik, antikristovú ríšu, príde to. A čo majú lobby, ty robíš s autami? Už máš benzín nakúpený, tisíc litrov do zásoby, lebo príde asi zdraženie. Povedz, povedz tým, ktorí podplácajú na STKčkách, že ako sa z tohto dá kultúrne to prekonať, aby sme... V, som sa dočítal, že v Ukrajine bola tiež povinná STKčka, ale bola tam taká skorumpovanosť, tam je už úplne vo všetkom aj v STKčkách, ale dobre urobili, že povinné STKčky na Ukrajine aj v Rusku aj polovica štátoch Ameriky zrušili. Čo majú robiť ľudia, ktorí majú taký problém, že ťa buzerujú za podobné prkotiny? No, k tomu a čakajú, kedy tam dáš 300-500 eur tomu sa, sa v krátkosti vrátim napríklad k tým palivám, no však doba je taká, aká je. Ja som to už povedal v 2019-18 roku, že vlak je rozbehnutý a musí naraziť. On už síce dávno brzdí, ale tá ťažká náš to má dlhú brznú drahu a on narazí. Ide o to, aký dopad to bude mať na spoločnosť ako celkovú, alebo na jedincov. Vieš, vždy sa povedalo, radšej byť pripravený ako nemilo prekvapený. Či sa už pripravíš ja som psychicky, či už ako fyzicky, či sa zásobíš potravinami, alebo takými pohodnými hmotami, alebo to, to či, čo ti v podstate treba, je každého individuálna vec. Ale zase tisíc litrov kupovať benzínu je blbosť v podstate, lebo ten benzín síce kto jazdí tak priemerne, tak ho do roka možno, že nevie jazdiť, čo ja viem. A ten benzín by sa ti pokazil za takých 5, 6, 7 mesiacov, možno keby mu dáš aditívum, aj s tými palivami to je také, veď ono, to smrdí potom ako vecheť. Ja chodím na naftu, takže diesel, nafta dlhšie vydrží, ale tiež to není bohvie čo. Už to není tá stará dobrá nafta, ako sme ju poznali pred 30-40 rokmi. Takže tam tiež sa môže dať aditívu na tá nafta. V pohode vydrží, myslím si, že rok, rok a pol, tak zase. No ale kupovať domov tisíc litrov, vieš, ľudia, ktorí bývajú v šinžákoch, kde to dá? Vieš, ako to, my tak to, čo... No môžeš máme... tým podnikať. To možno stúpne oveľa viac ako striebro so zlatom, keď mm. bude kríza ropná. Vieš, ono, ono, možno, že príde k tomu, že tá nafta bude stať 3-4 eur, alebo je benzín, ale nebude to možno, že dlho. No, ono, ale už nikdy nebude stať euro 50. To je nech každému jasné. Hej, ono to vstupne bude, keď sa to ustabilizuje, tak to môže byť da, dať okolo euro 80, euro 90, možno že dve. Lebo to už to raz bolo, tuším, v 22. roku, da kedy okolo má jún, hej, kde nafta na hlavných ťahoch na dielnici stala aj 2,20, hej, takže to bolo potom 24.2., hej, keď v podstate na Ukrajine vzniklo to, čo vzniklo. Takže potom uh, aj tie paliva šli tak rapidne hore. Neviem, či to bol maj, jún, ale skrátka v túto takú dobu to bolo už mesiac, presne nepamätám. No a to bola skúška, taká predpriprava, že tiež koľko ľudia zvládnu. No tak keď už tedy kúpil za 20, tak bude stať minimálne teraz toľko, koľko stala vtedy. Hej, no. Ak nebude stať 2,50 už, keď sa tie ceny unormálnia. No žiaľ Bohu, je to tak ako to je, my to neovplyvneme a môžeme si len buď urobiť také zásoby, tie lacnejšie toho paliva, alebo teda nafty, ale aj to sa nám raz minie a takisto budeme musieť nastúpiť na e, tú vyššiu cenu paliv, keď budeme chcieť jazdiť. Alebo alternatíva ďalšia, kúpiť si také vozidlo, ktoré nebude mať spotrebu 7 litrov na 100 km, ale bude mať 4 litre. Hej, takže tam to vykompenzuješ týmto. Ja, výborný nápad, alebo mi jeden kamarát hovorí, že kúpil auto, ktoré neprešlo na STK a on to nebude podplácať jak debil, ale dá to na české značky. To ozaj sa takto robí, že to dáš na české značky a tam tak nebuzerujú ako tu. No toto ti neviem potvrdiť, s týmto nemám skúsenosť ani, ani vedomosť o tom. Ešte ďalšia vec je, čo ma napadlo, že teraz zase to môže hrať dakomu do karát, keď budú teda drahé paliva, možno, že určitú dobu nebudú, alebo budú na prídel, no bodaj by som sa milil, tak zase takomu bude vyhovovať, no vidíte, kupujte si elektromobily, nafta, benzín drahá, alebo není, takže zase to môžu tlačiť uh, do tejto strany ľudí, do e, tej elektromobility, ale to je tiež a ešte nám tak... povedz, ty máš aj nachystané elektropanely z nejakej elektrofotovoltickej elektrárne. Myslíš, že toto bude pomôcť? keď elektrina zdražie a no, plyn. Tak, tak ono, ono teoreticky, aj teda prakticky človek, pokiaľ je manuálne zručný, a ovláda aspoň základy fyziky, elektrotechniky ako takej, tak dokáže si sám pre vlastnú potrebu vytvoriť taký, takýto ostrovný systém, teda z fotovoltaiky. Není to nič zložité, ale zase musíš to mať dať. Ľudia, čo bývajú v bytoch na činžaku, no tak kde to dá, kde to zavesí, vieš to. Ono to potrebuje svoje, svoje aj priestor, aj miesto a takisto údržbu okolo toho potrebuješ, musíš okolo toho behať, takže to není až tak celkom zadarmo, takisto si to musíš takým spôsobom nadobudnúť, kúpiť. Mm, vieš, ono dneska, čo je vlastne zadarmo? Keď ti takto povie, že dačo ti dáme zadarmo, tak v konečnom dôsledku to trikrát, štyrikrát ešte preplatíš. Takže ale áno, bude to pomôcť, akože určite energie budú drahé, či už elektrická energia, alebo teda pohodné hmoty, jedný slovom energie. A kto bude môcť, alebo mať e, takú znalosť, alebo vedomosť si pomôcť dačím takýmto, že si urobí vlastnú takú mini elektrárničku s výkonom 1 kW, 2, 3, 4, 5 už ako kto, tak každopádne uh, môže odborať alebo premostiť E, tieto vyššie ceny týchto energií. E, takže. Blíži sa nám záver, tak ma ešte sa... napadá, že Milan, a e, Milan mi povedal, že blíži sa blackout, vypnutie elektrickej energie, že či, je, či to očakávaš a či si na to pripravený, čo má človek robiť. Máme tu nejaké trojdňovú, trojdňové dni temnoty, o tom si povieme na budúce, že to bude až úplnom závere po všetkom. Povedz, čo chceš, máš nejakú minutku. Ako ja toto môžem zhrnúť do jednej takej vety, že každý človek máme rovnaké možnosti, ale rozdielne schopnosti. O tom toto je. Hej, jedni by mali pomáza, pomáhať druhým, druhý prvým a tak ďalej. Ľudia by mali medzi sebou si pomáhať a nie sa rozdielovať. Ja viem to, ty vieš hento a spoločné dosiahneme toto. Veď aj v tej pesničke Cicerov, Pekara, Pekarov či sa to na konci tak sa tam spievalo už. Ja tie slova presne neviem. A samozrejme, že som pripravený. Dačo mám, nanosené, dačo mám už aj nainštalované, dačo skúšam, merám, tak aby dobre bolo a keď sa dačo strhne, nemám problém to za 3, 4, 5 dní spustiť, hej, takže v pohode. Vieš, ako sa povie, čo je doma, to sa počíta. Ďakujeme ti, Ľuboš, za info, za telefón a za čas.